Sākot meditāciju. Meditācijai mājās izbrīvējiet savā istabā vienu stūrīti, ko varat uzturēt pilnīgi tīru un padarīt par neaizskaramu svētu vietu, kuru izmantojat vienīgi meditācijai. Ikdienā vislabāk meditēt vienatnē. Pirms meditācijas ir liederīgi ieiet dušā vai vannā. Tāpat ir ieteicams arī uzvilkt tīras un gaišas drēbes. Lai dzīvotu garīgu dzīvi, jums būtu jāmeditē vismaz reizi dienā. Vislabāk ir meditēt agri no rīta, kad gaisotne ir klusa un mierīga. Vakars ir otrs labākais laiks. Ja jūsu attieksme pret meditāciju būs nopietna un patiesa, meditācijas spēks noteikti pieaugs. Ja meditācijā būsiet regulārs un punktuāls, jūs pamanīsiet savu izaugsmi. Ja turēsieties pie noteikta meditācijas laika – Tas palīdzēs jums tikt galā ar inertumu un prāta nepaklausību. Meditācijas laikā svarīgi saglabāt mugurkaulu taisnu un augumu atbrīvotu. Jūs ievērosiet, ka jūsu iekšējā būtne spontāni palīdz jums ieņemt ērtu stāvokli, un jums atliks tikai to saglabāt. Ir meklētāji, kuriem patīk meditēt guļus, taču tas nav ieteicams – Jūs varat ļoti viegli ieslīgt miega pasaulē vai tādā kā iekšējās naudā. Tāpat arī lotosa poza, kas ir augsta līmeņa jogas poza, nav nepieciešama pareizai meditācijai. Daudzi cilvēki ļoti labi meditē, sēdēdami uz krēsla. Palīdzēs, ja aizdegsiet smaržkociņu un sveces, noliksiet savā priekšā dažus ziedus. Ārējais zieds jums atgādinās par ziedu sirdī – Kad sajutīsiet smaržkociņa aromātu, jūs gūsiet papildu iedvesmu un tīrību, kas vairos jūs iekšējo bagātību. Raugoties ārējā liesmā, sajutīsiet, kā jūsu iekšējā liesma paceļas arvien augstāk un augstāk.